bad, bad, bad, bad. Tony, you did it. Gotta get away, don't touch. Gala malat so man till it touch. Pale ato problem. Baguette time boka buzz dan sol. Y'a toutes totally fait buzz. Depuis bad galala, la le buzz. Y'a toutes les fait buzz. Depuis bad galala. Faut t'aurais été gentil si t'as pas les parties. Comme mes qui nous qu'à jouer clati. Et yo pas qu'à bluff, yo get 45 shotty. Mouka wine, il get comme mes paparazzi. Kaveye, j'y sens pas mon mini shotty. Bad gal, mon pas au fond bluff story. Bad gal, mon pas au fond bluff story. Y'a toutes les faiblesses. Depuis tout mon lac, y'a le buzz. Y'a toutes les faiblesses. Yes. Lyrical fighting, bouche au fond starting. Mola up popcorn ninja kid. capé pedi time que ye bed blood clat. pour sabe bad gal po fond pièce chattings. Et to lang to attack, et to lang to cry. Passe mon cousin, crasé ton leon parking. Ye pétac, ye pétac, a pas destiny child. Bad gal bambe yare dan jacket. Y'a toutes les faiblesses, depuis tout ouais, mola, y'a le buzz. Y'a toutes les faiblesses. Yes